Iete gegee het, hulle het lookies getrek voor die Heere in die stad Silo, by die ingang van die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn.